udabero eta idor honen ondotik, harras hartzeua, soziala, ekologista, feminista eta noski euskalduna. Asko dugu aipatzeko, baina nire txanda hartzen dut deialdia zabaltzeko. Dakigun bezala, gure erria borrokez gurutzatua da, eta laster senditzen aldugu denetan izan behar garela. Eta arrazoinez. Hala ere, ulertzen duguna guk euskaldunok, nahirian bizi eta elkarrekin bizi nahi badugu, gure lurra zaindu behar dugula. Lurzaindiak eta helbek egiten duten lan erraldoia noski mai zuten dugu irratian. Lurren artifizializazioa, abera txokituen hartzea, klimaldaketa eta honi dena loturik kapitalismoak gaitu behartzen burukatzera. Hala nora, kolektibo eta iniziatibo ardinintzen artean, hostia xarea espekulazioaren aurkako burukak xaretzen saiatzen da, elkarlana eta indarrak batuz, elkarrekin babes ditzagon lurrak. Segurazki entzuna duzuen bezala, arbonako berroetako lurrak salduak izan dira, bizatitan, prezio lotxagarrietan. Arbonan, senperen, hainoan edu dun nahi gertatzen diren operazio ekonomiko nazkagarri horien aurrean, bat egiteko gomita egiten dizuet. Eta honentzako, deia luzatzen dut. Mareena okupa dezagun. Kanboko herri sartzean, buigek burutu nahi duen etxebizitza proiektu erraldoi batek, irukakotx zazpiektaria laborantza lur betonatuko ditu. Proiektu hau, beste garai batekoa delako, hori ez duko onartuko, eta bere kentzea aldarrikatzen dugu. Orduan, Marienako ere mua okupa dezagun, urriaren ogoita bat, ogoita bi eta ogoita iruan. Enpresa kapitalista erraldoi hori guztiei uko egiteko, buig kanpora. Euskal Herria ez da salgai.